لم يعد يفزعني نهر الدماء U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. هذه الدنيا الجميلة O ti koji želiš sreću, ne možeš biti sretan bez islama. مسلما كنت وأبقى مسلما تشهد الأرض Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. upoznaj islam upoznaj svoga poslanika ja vali Bog poslanika men aslama jaslam wa bil jannati aglam osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja upoznaj svoga poslanika poznajemo li dovoljno onoga koji nam je donio našu čistu vjeru poznajemo li dovoljno onoga koji nam je objasnio našu vjeru? Poznajemo li dovoljno posljednjeg Božijeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem? Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Upoznajmo svoga poslanika. Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hvala Allah, gospodaru svjetova, salavat salam na posljednjeg Allahu, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السيوف على اليهود إنا سنمضي في صمود نعلي Vi slušate Radio Naba 107.2 FM, a večeras je druga emisija u ciklusu u poznanju svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem I kao što smo najavljivali uh, noć i u proteklim danima, večeras će biti gost s nama, magistar Safet Kuzović kako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem odnosio prema onim koji su malo znali o islamu, kako ih je pozivao u islam, će biti večerašnja tema. Znači svima vama preporučujem da budete pred svojih radioprijemnika i da slušate večerašnje izdanje emisije upoznaje svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam jer tema je vrlo bitna i e, kao i slove koje će biti u ovom ciklusu. Možete vi uzeti aktivno učešće u večerašnjem izdanju emisije tako što ćete slati vaša pitanja putem SMS-a 062-215-541, 062-215-541. Vezano za SMS poruke, kratka napomena da pokušate da pitanja budu vezana za večerašnju temu. بدم الشهيد نحمي الحماء بدم الشهيد To je bilo što se tiče kratke najave, mi ćemo sada inšlo tala prepustiti riječ eh, magistru Safetu Kudzoviću i tema dava, pozivanje, način pozivanja poslanika sallahu alaihi wa sallam u islam.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 دارك Klanjao sam jednoga dana sa poslanikom sallallahu alaihi wasallame, pa je jedan od klanjača kihnuo pa sam kazao jerhamuke Allah. Pa su me ljudi pogledali svojim oštrim pogledima, pa sam rekao Wa sukle ummiyah Ma še'nukum tam vorune ilaj Kaže, majka me moja izgubila, šta vam je pa gledate u mene? Pa su počeli udarati sa svojim rukama po svojim stegnima, ušutkivajući Muaviju ibn Hakema Esulemija radijallahu anhu. Kaže Muavija pa sam ušutao. Pa kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam završio namaz, kada je preselamio, majkom ga svojim, svojom ga majkom i ocem iskupljujem, nisam vidio nikada učitelja, niti daje je boljeg od njega, ne prije, niti poslije njega. Tako mi Allaha nije me udario niti me je uvrijedio, niti mi je bilo kakvo drugo zlo učinio, već je rekao, inne hadihi salah, la jasluhu fiha šeju min keramin nas, inne ma huve testihu od tekbiru o kirajetul Kur'an. Rekao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u avi, ovo je namaz. I nije dozvoljeno u namazu da se bilo šta govori, već je namaz u njemu je testih veličanje i slavljenje Allaha Đelešanu i tekbir i učenje Kur'ana. Iz ovoga, kao i brojni drugi hadisa, vidimo kakvu ulogu ima metod ili način pozivanja ljudi u islam. Jer od samog metoda direktno ovisi da li će onaj koji je pozivan primiti ili odbiti poziv daje je Pa ako daje na najljepši način postupi kao, kao što je to učinio naš poslanik sa osreme u ome i u brojnim drugim slučajima i takav je bio općenito u svojoj davi i u svome pozivanju ljudi u islam, onda će se desiti i a, desit će se ono što je daje, što je daje i očekivao ili što mu je bila želja ili cilj, a to je da primi od njega ono čemu ga je pozivao i s druge strane da on kao daje dobije nagradu kod uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala. Kazao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu Ebu Umame, koga bilježi imam Tirmizi ibn Mađe sa ispravnim lancem prenosilaca, إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير Rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam u istinu uzvišeni Allah i njegovi meleki i stanovnici nebesa i zemalja čak i mrav u svojoj rupi čak i riba u morskim dubinama donose salavate na onoga koji poučava ljude hajru i dobru. Pa je ovo ta nagrada koju je poslanik sallallahu alejhi u ome i u brojnim drugim hadisima obećao onima koji pozivaju ljude na istinu, koji ljudima objašnjavaju šerijatske propise. Ovdje je došlo inna Allaha wa malaikatahu wa ahlul ard. U istinu Allah i njegovi meleci i stanovnici nebesa. Kaže imam Atibi u svome komentaru u svome poznatom komentaru kada je spomenuo ovaj hadis kaže ovdje su spomenuti meleki i stanovnici nebesa a znamo da su meleki stanovnici nebesa kaže ovdje na stanovnike nebesa ovim izrazom misli se na hameletul arš misli se na meleke koji nose arš da oni posebno da oni posebno donose salavate znači na čovjeka koji poučava ljude dobru i ovdje je spomenuto muallimu nasi el hajr oni koji poučavaju ljude dobru. Ovdje je dobro, kako kaže Ali Kari, Ali El Kari, u svome komentaru koji se zove Merkatul Mefatih a, kaže da se to odnosi na poučavanje ljudi islamu jer je islam najveći hajr i najveće dobro nakon što je spomenuo citirani hadis šehol islam ibnul Kajim u svome predivnom dijelu koji se zove Miftahu Dari Saade ključ a, kuće zadovoljstva ili kuće sreće kaže budući da je čovjek pozivao ljude dobru, učeći njihovoj vjeri, i to je bio razlogom da njihovog uspjeha na Dunjaluku i na Ahiretu i čišćenje njihovih duša, uzvišen je Allah te barak je otala ga je nagradio shodno dijelu koje je činio, pa je učinio svoj salavat i salavat svojih meleka i salavat stanovnika nebesa da budu uzrokom i razlogom njegovog uspjeha na oba dva svijeta. Pa kaže kako je on pomogao uzvišenog Allaha te barake ta'ala tele njegovu vjeru, tako je uzvišeni Allah azze o džele pomogao, pomogao njega. Poučavanje ljudi istini i pozivanje ljudi istini zahtjeva hikmet i mudrost. Jer je došlo u jednom hadisu koji ima slab lanac prenosilaca da se kaže el hikmetu baletul mu'min hajthuma vođedeha ehade biha da je hikmet izgubljena stvar mu'mina gdje god da nađe tu stvar on će, on će prihvatiti i on će iskoristiti pa je znači hikmet i mudrost jako bitna stvar kako kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala ju'til hikmete me ješa ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الله daje hikmet i mudrost onome kome želi, a kome uzvišen je Allah za uđel dadne hikmet, tome je dato veliko, veliko dobro. Stoga čovjek daje koji poziva ljude vjeri, a svako od muslimana je daja shodno svojim mogućnostima kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i naredio nam riječima belligu anni walau aya prenesite od mene taman jedan argument taman jedan dokaz koji imate prenesite ga od mene poučite ga ljudima i svaki čovjek mora prenositi od vjere ono što zna a ono što ne zna dužan je da pita dužan je da pita učeni A hikmet je da čovjek postavi, ili mudrost je da čovjek postavi svaku stvar na njeno mjesto, pa da se obraća ljudima shodno njihovim, shodno njihovim intelektualnim i drugim mogućnostima da razumiju čovjeka, da razumiju ono što im govori i da im to prenese na najljepši način. Tako je činio naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme. To potvrđuje i predaja koju bliži ima Mahmed u svom Musnadu i Tabarani u svom djelu Mu'jam al-Kabir, koja ima ispravan lanac prenosilaca od Ebu Umame radijallahu anhu da je rekao Došao je jedan mladić poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao mu Allahov poslaniće dozvoli mi da činim nemoral učini mi olakšicu da činim nemoral pa se ashabi grubo osudili njegov postupak i prigovorili riječima koje je kazao pa je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallam pustite ga pa ga je pozvao pa mu je rekao da li bi volio da tvoja majka počini nemoral? Pa je kazao, ne bi nikako Allahov poslaniće. Pa je kazao, ni ljudi ne vole da njihove majke čine nemoral. Pa je kazao, a da li bi volio da tvoja sestra počini nemoral? Pa je kazao, nikako Allahov poslaniće. Pa je kazao, tako ni ljudi ne vole da njihove sestre čine nemoral. Pa je spomenuo nakon toga tetku i drugu rodbinu, A ovaj je dječak uvijek govorio ili mladić govorio ne bio Allahov poslaniče. Pa je na kraju Allahov poslanik sa osanem udario ga po njegovim prsima blago i kazao Allahum ekstir zembe, otahir kalbe, ohasin farđe. Celem je kun dade zalike lpeta, jel teti tu ila šeji. Pa je poslanik sa osanem nakon što udario njegova prsa blago iz milja kazao mu ili učinio dovu Allahu te barak i otala riječima gospodaru moj očisti njegove grijehe očisti ga od grijeha i očisti njegovo srce i zaštiti ga od nemorala. Pa se nakon toga ovaj dječak nikada više nije osvrtao ni na što od onoga što je volio. Pa vidimo kako su riječi poslanika sallallahu alejhi ve i kako je njegov blag i nježan metod utjecao na ovoga, utjecao znači na ovoga mladića da je ostavio ono što je prije toga volio i ka čemu je žudio. Čovjek ako želi ljudima dobro, mora biti sa njima blag i mora biti sa njima nježan. No međutim, kada to kažemo, te riječi ne znače općenitost. Jer ima dosta ljudi, kada se spomene blagost i nježnost, smatraju to da je to popustanje i da je to odstupanje tamo gdje se ne smije odstupiti. Ne. Mi kažemo, poslanik sallallahu sallam je bio popustim tamo gdje je šerijat dozvolio da se popusti. I bio je blag i nježan tamo gdje čovjek treba biti blag i nježan. No međutim, tamo gdje čovjek treba biti čvrst i ponekad možda i glub i krut, tada šerijat nije dozvolio, znači, nije dozvolio tu nikakva odstupanja. I na tim je osnovama poslanik sa ozirom odgojio svoje ashabe i to se vidi iz brojnih primjera iz njihovog života. Bileži imam Ibn Asakir u svojoj povijesti, poznati islamski učenjak koji umro 571. hiđarske godine, ima svoju povijest koja je danas štampana u 80 i nešto tomova i Ibnu Hibban u svome dijelu Šuab i ovu priču spominje imame Zehebi, Ibnu Hajar i drugi da je Omer radijallahu anhu poslao vojsku na Bizantice pa su ih zarobili i između ostali bio je zarobljeni Abdullah ibn Huzate pa su doveli te zarobljenike sa Abdullahom Ibn Huzafom doveli su ih kod njihovog kralja i kazali ovo su sledbenici Muhammeda. Pa je rekao ovaj kralj Abdullahu ibn Huzafi, kaže, hoćeš li primiti kršćanstvo? Hoćeš li ostaviti vjeru Muhammeda i preći da budeš moje vjere? da ću ti pola moga bogatstva. Pa je kazao Abdullah ibn Huzafi da mi date cijelo svoje bogatstvo i da mi dadneš bogatstvo svih Arapa, ne bi, kaže, ostavio vjeru Muhammeda ni na treptaj oka. Ni na treptaj oka ne bi se odvojio od Muhammedove vjere. Kada je to čuo ovaj vladar, kazao je, ona će te ubiti. Pa je kazao, ente odak, kaže, činiš pa hoćeš, ne zanima me. Pa ga je razapeo i naredio je strelcima da bacaju strele oko njegovog tijela. Znači da ga ne pogode, već da ga plaše. Dok su bacali strele, on je govorio, hoćeš li primiti kršćanstvo? Pa je odbijao. I nije htio da ostaje vjeru poslanika, sallallahu alaihi wa Vidimo, znači, da je ovdje istrajnost i čvrstoća sastavni dio vjere i da nije dozvoljeno čovjeku, znači, da popusta. Pa je kazao, dobro, odvežite ga. Pa su ga odvezali. Pa su došli sa jednom velikom količinom vode, ugrijali je dok nije ključala i doveli jednog od muslimana zarobljenika i bacili ga u tu vodu. Pa ga je upitao ponovo Abdullah ibn Huzafu, kaže, hoćeš li primiti sada isla, hoćeš li primiti sada kršćanstvo? Pa je kazao, neću. Pa je nakon toga zaplakao. Oni od prisutnih koji su vidjeli da plaće Abdullah ibn Huzafe kazali su kralju da je Huzafe, da je ili ibn Huzafe, Abdullah ibn Huzafe, da je popustio i da je počeo plakati. Pa ga je pozvao kralj, kaže, zbog čega plaćeš? Kaže, plaćem zbog toga što imam samo jednu dušu i što će ona umrijeti u jednom trenutku i nakon toga nemam ništa više da uložim na lahom putu. Poželio sam, kaže, da imam duša koliko koliko imam dlake na svome tijelu, pa da sve to bacim i da sve to dadnem, da to sve žrtvujem na Allahom te barake od tala putu. Kada je vidio ovaj vladar nepokornik, ovu čvrstinu i istrajnost i iman i vjeru kod Abdullaha ibn Huzafe, koju ne može ničim poljuljati i ne može ga vratiti sa vjere na kojoj je kazao je, tražio je od njega najmanje jednu sitnicu, kaže, hoćeš one bar onda poljubiti u glavu, pa ćete pustiti, pa ćete osloboditi. Ne mogu ti ništa, hajde bar poljubi me u glavu, pa nakon toga ćete pustiti. Smatrao je to uspjehom ako Abdullah ibn Huzafe ga poljubi u glavu. Pa je kazao Abdullah, kaže, hoću poljubit ćete u glavu, no međutim, no međutim, oslobodi mene i sve druge zarobljenike. Pa je kazao, dobro, oslobodit ću i tebe i druge, samo me poljubi u glavu. Pa ga je poljubio, pa ga je oslobodio. Pa kada je došao Abdullah sa zarobljenicima u Medinu, i kada su obavijestili Omara radi anhu šta se desilo, kazao je Omar, pravo svakog muslimana ili obaveza svakog muslimana je da poljubi Ibnu Huzafu u glavu, a kaže ja sam prvi koji će to učiniti, pa je ustao Omer i poljubio Abdullaha Ibnu Huzafu u glavu, radi Allahu anhuma. Vidimo iz ove priče da je Abdullah Ibnu Huzafe ostao čvrsti ustran u svojoj vjeri, nepopustljiv, kao, kao čvrsta stijena. No međutim, kada je došlo u pitanje da bude on oslobođen i svi muslimanski zarobljenici samo da bi poljubio ovoga nepravednika u glavu, on je to žrtvovao, znači i tu je popustio, jer je time spasio svoj život i živote mnogih drugih muslimana. Pa vidimo, znači, da je hikmet koga je uzvišen Allah te barak je otala širio a, među ashabima, bio, znači, a, da se može popustiti tamo gdje šarijet dozvoljava da se popusti, a tamo gdje je šarijet čvrst, znači, nije, nije dozvolio, znači, elastičnost, tu čovjek mora isto tako ostati ostati ustajan. Tako je, uziše, tako je naš poslanik sa Osaleme svojim lijepim ponašanjem i svojim ahlakom i lijepim pozivanjem ljudi u islam plijenio je ljudska srca. Plijenio je ljudska srca i nisu se mogli nikako odupjeti tom lijepom ponašanju. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve Allaho bio živi, pa je poslanik sallallahu alejhi sa bio živi Kur'an koji je hodio po zemlji i koji je pozivao ljude dobru na najljepši mogući لتسعد به الذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد فهو من أهدى وأرشد وهو من آتى ووحد فهو من أهدى وأرشد وهو من آتى ووحد إنه الهادي محمد هكذا هكذا هكذا وصى محمد هكذا هكذا هكذا وصى محمد كيف ظلوا خير أمة الله الله الله في التقى الأئمة الله الله الله كي تظلوا خير أمة الله الله الله في التقى الأئمة الله الله الله والتزيد الناس رحمة هكذا وصى محمد فهذا من لفى محمد الذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد بالذي وصى محمد محمد كل أهل الأرض تسعى فهو من أهدى وأرشد وهو من آتى ووحد فهو من أهدى وأرشد وهو من آتى ووحد إنه الهادي محمد هكذا هكذا هكذا وصى محمد هكذا هكذا هكذا وصى محمد أخلصوا في كل أمر الله الله الله لا تهابوا أن يضر الله الله الله أخلصوا في كل أمر الله الله الله لا تهابوا أن يضر الله الله الله عسر بعد عسر هكذا وصى محمد خاب من يعصي محمد الذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد الذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد فهو من أهدى وأرشد وهو من آتى ووحد فهو من أهدى وأرشد وهو من آتى ووحد إنه الهادي محمد هكذا هكذا هكذا وصى محمد هكذا هكذا هكذا وصى محمد خيركم من عاش يسعى الله الله الله ويزيد الناس نفعا الله الله الله خيركم من عاش يسعى الله الله الله ويزيد الناس نفعا الله الله أنفقوا لله Bileži imam Ibn Abi Šejbe u svome djelu Musannef i ovo je predaj također spomenuo u svome djelu Al-Magazi od Omara radijallahu anhu da je rekao Dobila je moja sestra porođajne bolove pa su me istirali iz moje kuće pa sam otišao u Kjabu. Sjedeći u Kjabi osjetio sam da je ušao poslanik sallallahu alaihi vseleme, klanjao je izvesni, izvesni period i nakon toga okrenuo se i izišao. Kaže pa sam krenuo za njim. On, Omar radijallahu ta'ala anhu u ovo vrijeme nije bio primio islam. Kaže pa sam krenuo za poslanikom sallallahu alaihi vseleme pa se okrenuo i pitao ko je to? Pa sam kazao Omer. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi vseleme ja Omer la te trukuni lejden vola nehara, kaže Omere, kaže, nećeš da me ostaviš na miru i dan i noć, uvijek me pratiš i uhodiš. Kaže Omer, fe hašitu en jedua alije, kaže, pa sam se prepao da će dobiti protiv mene, poslanik sa osane kaže, pa sam odma izgovorio šehadet, pa sam odma izgovorio šehadet. Pa je rekao, poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, o Omere, sakri to što si uradio, to se sakri u svoj islam. Pa je rekao Omar, tako mi onoga koji te je poslao sa istinom, neću kriti islam kao što nisam krio ni svoj džahilijet, kao što nisam krio znači ni svoj širk, tako ću ga, tako ću objaviti isto svoj, svoj islam. Pa vidimo kako je poslanik sallallahu alaihi wasallame postupao lijepo sa ljudima, da je jednostavno iz jednog običnog razgovora sa Omerom koji je bio najveći i najžešći borac poslanika za ozanje muslimana u to vrijeme, učinio ga je znači da primi, da primi islam. Bio je poslanik sallallahu alejhi ve wasallam najblaži čovjek u svome pozivanju ljudi, želeći im hajr i želeći im dobro. Obraćao se ljudima sa riječima punim poštovanja i nježnosti i blagosti. Bileže Buharija i Muslim u svojim hadijskim zbirkama od Ajše radijallahu ta'ala anha da je pitala poslanika sallallahu alihi wasallame o Allahu poslaniće je li ti ikada došao teži dan od dana Uhuda pa je rekao kaže jeste i ovom ulakabe dan akabe kada sam izlazio kaže i nudio određenim plemenima i pozivao ih u islam pa su odbili i grubo postupili prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme pa sam, kaže Allahov poslanik dalje izišao žalostan iz njihovog mjesta vraćajući se nazad dok nisam došao do mjesta koje se zove Kadnuse Alib a to je mjesto poznato po imenu Kadnun Merazil a to je Mikat stanovnika Neđda Pa sam, kaže, osjetio izad mene oblak, jedan veliki, pa sam, kaže, digao svoju glavu i vidio sam Džibrila u tom oblaku, pa mi kaže, o Muhammede, Allah je čuo ono što su ovi ljudi govorili i kako su prema tebi postupili i, posla i poslao je sa mnom Meleka Brda. O Muhammede, naredi šta želiš. Ako želiš, poklopit će ih i prekriće ih sa ovim brdima kao da nikada nisu postojali na ovoj zemlji. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme koji je poslan kao miro svjetovima, kako kaže uzvišeni Allah za ođel, oma arsalnaka illa rahmeten lil alamin, a mi te nismo poslali nego kao milost svim svjetovima, i ljudskim, i džinskim, i životinskim, i prirodi, i svemu što te poslali kao milost. Rekao je poslanik sa osrem tom prilikom, bel arju an yukhrij Allahu min aslabihim, men ja'budu Allahe vahdehu, vola yushriku bihi shay'a." Ne kaže, ja molim uzvišenog Allaha i očekujem ako Bog da da će Allah iz kičmi ovih ljudi, to jeste iz njihovog poroda, izvesti ljude koji će obožavati uzvišenog Allaha te barake od tala jednog jedinog i neće i neće druga pripisivati. Vidimo da je poslanik sallallahu alaihi sallam ovdje imao priliku da se osveti sa najjačom Allahovom te barak je otala vojskom, njegovim melekima, no međutim nije. Pored toga oprostio im je ono što su činili, želeći dobro ljudima i pozivajući ih, i pozivajući znači u pozivajući u islam. I nije mu bio cilj da se sveti ljudima. Bileži imam Tirmizi, imam Ahmed Hakim i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca od Ibnu Abbasa, radi Allahu Anhu da je rekao, Došao je poslanik sallallahu alaihi wasallam jednoga dana i klanjao je Pa je došao Ebu Džehl i rekao mu, zar ti nisam zabranio da to činiš? I to je ponovio tri puta. Zar ti nisam zabranio da obavljaš molitvu? Kada je poslanik sallallahu sallam završio namaz, odgovorio je grubo Ebu Džehl. Ebu Džehl odgovorio mu je grubim riječima i okrenuo se. Pa je rekao Ebu Džehl, ti znaš, kaže, da ja imam najviše ljudi koje mogu pozvati ovdje i koji će stati sa mnom i koji će braniti mene i ono što ja zastupam. Ti znaš da mi ne može niko ništa, da ja imam vojsku ovdje. Pa je uzvišen Allah te barak je otala tom prilikom objavio ajet u kome kaže Fel jedu nadije se ne do zebanije. Neka on pozove one koje hoće da poziva, a mi ćemo pozvati zebanije, a to su meleki azaba. Kaže Ibnu Abbas, tako mi Allaha da su se samo da je samo koga pozvao od ljudi kaže sa njim bi se pozabavili meleki azaba meleki azaba bi se sa njim pozabavili znači pored toga što je poslanik sa osram imao i bila mu je zagarantovana pomoć i pobjeda imao je vojske koje su mu mogle pomoći nije, nije uvijek primjenjivao znači silu i u većini slučajeva bio je znači blag ne želeći ljude prisiljavati niti im se želeći niti im se želeći, želeći svijetiti znači zbog propusta koje čine ili zbog grubosti i njihovog neumjesnog ophođenja prema poslaniku sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahu poslanik sallallahu alaihi je trpio koliko je mogao no međutim kada bi ezijet koga su činile kurejši je prešao granice onda bi Allahu poslanik znao ponekad i uputiti dovu protiv njih tako bileže Buhare i muslim od Ibnu Mesauda radi Allahu anhu da je rekao Klanjao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednog dana pored Kabe, pa je Abu Džehl kazao svojim pristalicama koji su sjedili sa njim u društvu, ko će, kaže, donijeti utrobu od deve koja je juče zaklana kod tog i tog čovjeka i baciti je na vrat i leđa Muhammedu kada učini seđdu. Pa je ustao jedan od najnesretnijih ljudi koji su bili u tom društvu opakom otišao, donio utrobu od deve i bacio je na leđa poslaniku za osanem na njegov brat kada je učinio seždu. Pa su se počeli silnici smijati tako da su se naginjali jedan na drugoga od silnog smijeha. Sve dok nije došla Fatima, čjerka poslanika sallallahu alaihi wasallam, dok je, ja bila je tada djevojčica, uzela je tu utrobu, skinula je sa vrata poslanika sa oseleme, potom im prišla i počela ih vrijeđati i glube riječi, i glube riječi im govoriti. Kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam završio svoj namaz, ustao je i a, gromkim glasom učinio dovu Allahu te barake o ta'ala reka, rekavši Allahumme alejke bi kurejš ponovio je to tri puta gospodano moj tebi se žalim i od tebe pomoć tražim protiv kurejša kada su čuli dovu poslanika sa osanem istog momenta su se prekinuli smijati jer su se pobojali za sebe oni su znali da je on poslanik no međutim nisu htjeli da vjeruju iz svoje oholosti pa je rekao Allahumme alejke bi ebi džehl ibn Hišam gospodaru moj, ti se pozabavi i ti kazni Ebu Džehla ibn Hišama i Utbeta ibn Rebiju i Šejbu ibn Rebiju i Elvalida ibn Ukbu i Umeje ibn Halefa i Ukbete ibn Ebi Muajit i spomenuo je sedmoga kaže Radijano, međutim ja ga nisam zapamtio ova sedma osoba ili sedmi čovjek koji je spomenut ili mušik spomenuo ga Imam Buhari u svome sahihu kaže da je to bio Umare ibn Walid Kaže Ibn Mesaud, tako mi onoga koji je Muhammeda poslao sa istinom, vidio sam, kaže, sve ove ljude da su ubijeni i povaljani kao trupovi na danu bedra, pa su potom dovučeni i bačeni u jedan bunar kao poniženje njima. Obistinala se i uslušao je uzvišeni Allah te barak je otala dovu svoga poslanika sa osreme koga su ezijetili i koga su uznemiravali. Subhanallah, koliko je samo poslanik sallallahu alejhi ve je trpio ezijete svoga naroda koji su ga vrijeđali koji su ga uznemiravali koji su ga sprečavali u njegovoj poslaničkoj misiji Bileži imam Ibnu Hibban, imam Tabarani i Dare Kutni sa ispravnim lancem prenosilaca od Tarika Ibnu Abdillaha El Meharibija, da je rekao, kaže, vidio sam poslanika, sallallahu alaihi wasallame, da je došao jednoga dana na pijacu, a ljudi su se okupili oko njega pa je vikao o ljudi recite la ilaha ila Allah uspjećete a iza njega je išao čovjek i udarao ga kamenjem i govorio o ljudi nemojte mu se odazvati ovo je lažov pa su upitali ko je to kažu to je njegov amidža Ebu Leheb vidimo da je poslanik sallallahu alaihi sallam znači trpio ezijete od najbližih ljudi njemu no međutim pored toga to nije spriječilo poslanika Salosaleme da poziva u Allahovu te barake o tala vjeru i ništa ga nije moglo zaustaviti na tome, na tome putu. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je bio najbrižniji čovjek prema svome umetu, prema ljudima koje poziva. A sve ljudi, koje, a sve ljudi, e, svi ljudi koje čovjek, koje je poslanik sallallahu alaihi pozivao u islam, smatraju se njegovim ummetom. Pa ima jedan dio ummeta koji je prihvatio njegov davet kao što su muslimani, a ima drugi dio ummeta koji nisu prihvatili njegov davet pa su ostali na svome, pa su ostali na svome nevjerstvu. No međutim, svi se smatraju, znači, u onome globalnom smislu ummetom poslanika, salallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bileži ima muslimu u sahihu od Abdullaha ibn Amra ibn Lasa radijallahu anhuma, da je poslanik Salao Srme jednoga dana proučio ajet u kome uzvišeni kaže Rabbi inne hunne adlalne kethiran minan nas femen tebi'ani fe innehu minni riječi koje izgovorio Ibrahim a.s. gospodaru moj u istinu su kipovi zaveli mnoge ljude a onaj ko mene sledi one od mene i proučio je ajet u kome je Isa a.s. rekao in tu azibhum fe innehum ibaduk o in tagfir lahum fe inneke entel azizul hakim Gospodaru moj, ako im oprostiš, pa oni su tvoji robovi. Ako ih kazniš, pa ti si silan i ti si i ti si mudar. Potom je digao poslanik sallallahu alejhi ve selleme svoje ruke i rekao: "Allahumma ummati ummati." Potom je zaplakao. Pa je uzvišeni Allah te barake ta'ala poslao meleka Džibrila, uzvišeni Azza o džel, koji je iznad sedam nebesa, iznad tvoga arša, Azza o džel, poslao je meleka Džibrila, kaže, idi Muhammedu, i pitaj ga zbog čega plače, a uzdišeni bolje zna i od Muhammeda i od Džibrila zbog čega poslanik sa osaname plaće. Pitaj ga zbog čega plače, šta ga je to rasplakalo? Pa je pitao poslanika sa osaname, pa je rekao moj umet, moj umet. Pa se vratio Džibril svome gospodaru Tebara Keotara i obavijestio ga. A on bolje to zna i od Džibrila i od poslanika sallallahu alaihi osaname. Pa je rekao o Džibrilu, idi nazad Muhammedu i reci mu inna senurubike ti ummetik wala nesu'uk kaže mi ćemo te učiniti zadovoljnim u tvome ummetu učinit ćemo ti zadovoljstvo u tvome ummetu i nećeš biti žalostan zbog svoga ummeta kaže Ebu Hureyre u hadisu koga bileže Buhari i Muslim da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao svaki poslanik ima davu ili ima davet ili dovu koja mu je uslišana koju će uzvišeni Allah te barak je odala uslišati neće mu je neće mu je znači odbaciti nijukom slučaju I svaki od tih poslanika je iskoristio tu dovu i tu priliku na ovome svijetu. A ja sam, kaže, ostavio moju dovu da činim šefat mome umetu na sudnjeme danu. Vidimo koliko je poslanik Salosaneme bio brižan da uvede ljude u islam, a nakon toga bio je brižan da ostanu u svome islamu i nakon toga da ostavi za njih ono što je najvrijednije, ono što je najvrijednije na sudnjem danu, a to je dova i šefat da im čini na sudnjem danu, da im uzvišen je Allah te barak je tala oprosti ili jedan od poznatih šefata koje spominju islamski učenjaci. Kažemo, bio je poslanik Sala Osaleme najbrižniji, najbrižniji prema svome ummetu. U hadisu koga bileže Buhari i Muslim muslimu Dajiše radi Allahu ta'lanha, kaže kada bi zaduvao jak vjetar Poslanik sallallahu ve sellem bi izišao iz kuće, promijenila bi se boja njegovog lica, potom bi se ponovo vratio u kuću, bio bi uznemiren, bojeći se azaba i bojeći se kazne, da ne bi slučajno bila poslana sa tim, sa tim vjetrom. Bojao se poslanik sallallahu alaihi wa azaba i kazne za svoj umet, ne za sebe, sallallahu alaihi sallam, pa on je najbolji čovjek, najbolji Allahov rob i poslanik koji je ikad kročio zemaljskom kuglom, nego se je bojao da ne zadesi nešto ovaj umet. Tako se je poslanik, sallallahu alaihi sallam, obhodio blago i nježno sa svojim umetom i sa ljudima koje je pozivao i zbog toga plodovi njegovog truda i njegovog daleta bili su vidni, kako među muslimanima, tako i ne među muslimanima. Pa su brojni ljudi koji su sledili tada kršćansku ili židovsku vjeru ušli u islam. Prenosi imam Teberani od Zejda ibn Sanebe ili Zejda ibn Sane da je kazao ja sam na Muhammedu vidio sve alamete ili znakove poslanstva osim dva osim dva koja su bila spomenuta u našim knjigama. On je bio, znači, od Ehlul Kitaba. Kaže, jedno, jedan od tih znakova jeste da je njegova blagost jača i veća od njegove srđbe. I da čovjek što god biva prema njemu žešći da on i grubli da on biva blaži. I drugo je da je njegov razum i njegovo razmišljanje ispred njegovog jezika. Kaže, pa sam se htio uvjeriti ove riječi. Pa sam kupio od Muhammeda, kaže Zaid, pa sam kupio od Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem, neke datule da mi znači tu robu a, isporuči nakradno, što je poznato kod islamskih učenjaka kao Deju Selem, platio je cijenu, a nakon će dobiti robu pa smo se dogovorili o količini robe i o terminu kada se treba isporučiti roba. Kaže, pa sam došao dva ili tri dana ranije, prije nego što je došlo vrijeme, isporuke, pa sam uzeo Muhammeda, sallallahu sveme, za njegovu košulju i uvrnuo je, istegnuo je i kazao Muhammede, zar nećeš dati ono što si dužan? Kaže, obratio sam se jako grubim riječima. Htio sam kaže Zaid, provjeriti ono što sam čitao u svojim knjigama. Kaže, pa sam pogledao u Omera, a Omer ku, kruži i kola sa svojim očima i probada me sa njima kao sa strelama. Pa ne mogavši da se suzdrži, rekao je, zar tako se obraćaš poslaniku, sallallahu alaihi sallam, tako grubim riječima, tako mi Allahu, Allahu poslanić, ako mi dozvoliš, kaže, ja ću, ga, ja ću mu osjeći glavu. Pa je poslanik Salao Sveme rekao, o Omere, ja i Zeid smo bili potrebniji nečeme drugom. Ja sam bio potrebniji da mi kažeš, o Allahov poslaniće, vrati Zeidu ono što si dužan, a Zeidu si trebao kazati, zbog čega se obraćaš grubim riječima, obrati se poslaniku Salao Sveme na lijep način. Pa je kazao, o Omere, idi, idi u državnu kasu, ili u državni magacin, pa daj Zejdu ono što smo se dogovorili i kaže dodaj mu još 20 pregršti zbog toga što si ga uvrijedio. Dodaj mu još 20 pregršti kao znak pažnje ili izvinjenja zbog toga što si prema njemu bio grub. Kaže Omer, pa smo otišli, pa sam mu dao ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio. Pa je rekao Zeid: "O Omer, znaš ti mene ko sam ja?" Pa je rekao: "Ne znam." kaže ja sam Zeid ibn Sane poznati učenjak Ehlul Kitaba a kaže ti si Zaid kaže jeste ja sam Zeid i kaže ovim sam htio da provjerim da li je Muhammed zaista onakav kakav je opisan u, nas, u našim knjigama i uvjerio sam se o Omere ja sjedočim da je Muhammed Allahov poslanik i da nema drugog Boga osim Allaha te barake otala pa se nakon toga vratio pa se nakon toga vratio Zeid ibn Sane od poslanika sallallahu alaihi wasallame i izgovorio izgovorio dva šehadeta izgovorio je tada dva šehadeta znači i primio je i primio je islam vidimo kako je kako je Uh, odnos poslanika sallallahu alejhi ve sallam prema Zeidu i njegovo lijepo ponašanje prema njemu dovelo da primi islam i da uđe da uđe u vjeru pored koje uzvišeni Allah te barake od tjela neće primiti druge vjere. Stoga je obaveza muslimanima da ugledajući se na našeg poslanika sallallahu alaihi wasallame pozivaju ljude u vjeru na najljepši način želeći im dobro i da se ophode prema tim ljudima kao što se ophodi liječnik prema bolesnicima jer je to jedini put, jedini način da ljudi prihvate od čovjeka ono čemu ih poziva. Ja molim uzvišenog Allaha te barake o teala da nas pouči našoj vjeri i da nas obskrbi ahlakom poslanika sallallahu alaihi ve selleme i da nas učini uspješnim u našim davetskim i misionarskim pozivanjima i da nam od, naj, od naših dijela najboljim učini zadnje od njih. Allahu ta'ala alam, usali Allahu ma'ala nebina Muhammed. Ala kullu ma huwa ati qarimu wa lil ardi mi kulli hajin nasir. وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم ذبيب وللدهر شد على أهله فبين مشد ونبل مصيب أنا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس كل طول البقاء فيها وللموت فيه نزيب شد على أهله وكم من أناس عيناهم فانوا فلم يبق منهم غريب وصاروا إلى حفرة تحتوي يسلم فيها الحبيب الحبيب المعترض نفسه فأعجب والأمر عندي عجيب وما هو إلا على نفسه فيرى كل ما هو آت الطريق وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وإن الموت فيهم نصيب Pošto slušatelji, vi dalje slušate Radio Naba 107.2 u toku je drugo izdanje, druga emisija u ciklusu upoznaje svog poslanika Salah Ali Veselem. Magistar Safet Kudzović vam je govorio na temu kako je to poslanik Salah Ali Veselem pozivao u islam i inšalutala nada se da smo se svi okoristili ove primjere iz života poslanika Salah Ali Veselem. Salah Sada je došao red e, na vas, na odgovore na vaše pitanje. Ja ću kratko ponoviti naš kontakt telefon. Imamo dosta pitanja pa ćemo pokušati odgovoriti ovako redno kako su pristazala pitanja. 062215541 062215541 541 062-215-541 Možete, kao što rekao, i dalje postavljati vaše pitanja. Prvo pitanje koje nam je pristiglo glasi da li je svaki musliman koji je pokoran Allah subhanahu wa ta'ala da ja, to jest onaj koji poziva u islam i da li treba on tako i da postupa Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Svaki musliman koji je pokoran je sigurno daja isto tako musliman koji je nepokoran je daja jer čovjek, islam slučajno te kažu ako čovjek slučajno čini neku od mahana ili čina, čini neki od grijeha, ne mora znači da on neće biti daje, on i dalje može govoriti samo, to je problematika što znači njegov davet ili njegovo pozivanje nije popraćeno sa dijelima, pa će tada efekat biti kudi kamo manji. Pa je čovjek, znači, a, čovjek a, najbolji način a, e, za pozivanje jeste da praktikuje i da primjeni ono što govori. Znači da njegova dijela ili njegove riječi budu usklađena sa dijelima, tako da čovjek, znači, a, da bi uspio u svome davetu, mora mora pozivati ljude, mora pozivati ljude onome što sam praktikuje. U protivno neće biti efekta. Allah. Idemo, idemo dalje. Može li daja, to jest onaj koji poziva u islam, biti onaj koji nema sabra? Bismillah, alhamdulillah. Mogao bi daja biti bez sabura kada bi se ljudi odazivali njegovoj, njegovom, davati njegovim pozivima, pa znači dok kaže čovjek i dok upozori na nešto, odmah čovjek prihvati. No, međutim, stvarnost se drugačija. Stvarnost se da se ljudi opiru, da ljudi neće, da ponekad provociraju i tako dalje. Pa zaista, da bi čovjek uspio u ome, e, na ome putu daveta, mora imati sabora, jer vidimo da je poslanik sa osana bio najrečitiji Arab, imao je najjače argumente iz Kur'ana i Sunneta, imao je muđize, kojim ga je pomogao uzvišenje Allah te barak je oteala nad naravne stvari koje nema niko od ljudi ne može imati pa je pored toga mora imati sabor pa šta mislite onda o ljudima koji nemaju niti muđiza niti su prihvaćeni u društvu i tako dalje sigurno da će jako teško uspjeti bez sabora i bojimo se da će a, rezultat od njihovog daveta biti možda štetniji nego korisniji Allahu alam Sreći pitanje glasi koja je nagrada za onoga ko poziva nekoga on mu s Allahom voljom odazove, to jeste prihvati islam i praktikovanje islam. Došlo je u hadisu koga bileži imam Buhari u svome sahihu od Alije radijallahu anhu da je poslanik sa Allahom rekao da je čovjeku bolje da je bolje za čovjeka da uvede nekoga za islam nego stado crvenih deva u svakom slučaju da čovjek uvede čovjeka da uvede nekoga u islam to je nešto najbolje što može biti mi kada bismo kazali kakva je nagrada čovjeku koji je spasio muslimanu život. Sigurno da je ta nagrada velika, ogromna. Da može biti kod Allaha te barek tala razlogom da ga uvede u džennet. A šta mislite onda kada čovjek bude razlogom da nekoga uvede u islam? Šta je život u odnosu na islam? i šta je život u odnosu na ulazak u vjeru. Jer ulazak u vjeru je najlepši život. Jer čovjek kada uđe u islam, tek tada počinje da živi. I tek tada, i tek tada počinje njegov i tek tada počinje njegov život. Pa je znači sigurno nagrada velika i dovoljno je čovjeku i dovoljno je čovjeku znači šerepa i dovoljno je časti i počasti da poziva u ono bez čega znači ne bi ovaj e, čovjekov život imao nikakvog smisla i nikakvog značaja. Pa je sigurno nagrada za to velika. Treće pitanje glasi, danas mnogi pričaju o islamu, koga da slušam? Bismillah, alhamdulillah. Allahovom voljom mi danas imamo, znači, mnoge daje i misionare u lemu koji pozivaju u vjeru. I to je Allahova želšanu blagodat koja nije bila prisutna kako na ovim, tako i na brojnim drugim prostorima i brojnim drugim podnebljima prije izvjesnog vremena. Pa je to Allahova te barak i blagodat. No međutim, isto tako imamo znači, ljudi koji govore o vjeri, a, a nisu dovoljno upoznati ili ne znaju, znači nesvjesno, a poneki i svjesno govore, a iskrivljavajući sliku islama. Obaveza je čovjeku da sluša onoga koji je poznat znači među ljudima kao čovjek, kao misionar koji govori po Kur'anu i Sunnetu, koji se znači poziva na temeljne znači islamske osnove u čije se znači u čiju se vjeru i, i iskrenost ne sumnja i ko znači da ono što priča iznosi argumente iz Kur'ana i Sunneta, tako je obaveza slušati i to je znači prioritet i to je najlakši način znači da se vidi a, i da se a, razluči i da se razvoje oni koji pozivaju istinu od onih koji pozivaju možda nekim idejama koje nemaju a, jake osnove ili posebnog utemeljenja u Kur'anu i u Sunnetu, odnosno u Islamu. Yes. Sljedeće pitanje glasi koliko da se upuštamo u pozivanje ljudi to i radim svaki dan, jer se susrećem i na poslu i svakoj drugoj prilici sa onim koji ne praktikuje islam, bojući se da u stalnom kontaktu nekada bude i rasprave sa tim ljudima, ja sam i nesvesno možda poprimim i popustim u nekim stvarima. Pozivanje u islam je sigurno stvar, kako smo već kazali, koja zahtjeva sabora i dosta mudrosti. Tako da čovjek u svojoj davi ili svome davetu, svome pozivanju ili stenarstvu, treba paziti da izbjegava rasprave. Kada poziva nekoga i kada govori o islamu, najbolje je da on dominira. Da jedan priča, da on priča, i da ga drugi sluša ili da on sluša drugoga dok kaže ono što ima kazati da izbjegava rasprave jer dosta puta u raspravama znaju biti grube riječi, znaju biti znači ispadi koji ponekad imaju kontraefekat pa je čovjeku najbolje znači da u svojome, u svome davetu a, ne bude znači taj davet da ne bude a, prožet raspravama nego znači da jednostavno bude da ljudima pojasni istinu shodno svojim mogućnostima a kada osjeti znači da bi te rasprave mogle da ga dovedu a, a, do situacije da popusti u stvarima ili da kaže u islamu ono što ne zna bojeći se da ne predstavi islam e, krivo ili bojeći se da ljudi ne shvate da je taj islam ovaj, e, ovakav ili onakav, onda je bolje čovjeku u tome slučaju znači da stane i da se zaustavi. Sljedeće pitanje glasveni koji pozivaju u islam koji dali svojim primjerom ili riječima, znači to se odnosi na njih, imaju li odgovornost oni koji pozivaju druge u islam, s obzirom da opterete ih sa nekim eh, za njih nebitne stvari, jer ne znaju prioritete, na primjer stalno upozoravaju nekog čovjeka koji puši cigaru, a taj isti čovjek ne klanja na taj način čovjek omrzne islam, a ovaj što ga poziva kaže ja sam mu rekao samo istinu. Sigurno da pozivanje u islam ima svoje prioritete. I da čovjek mora paziti i obrati pažnju na te prioritete, u protivnom neće uspjeti, neće uspjeti u svome pozivanju. Islam se ogleda u naredbama, zabranama i u stvarima koje su dozvoljene naredbama, zabranama i u stvarima koje izazivaju. Pa je najveća greška čovjeku da počne pozivati nekoga u islam i da govori o zabranama. Ne smije tada se pojasni neki šarijetski propis općenito i da se kaže ono što uzvišenje Allah što zabranio. Jer mi moramo govoriti kako o naredbama, tako i o zabranama, jer, o zabranama, jer je to naša vjera. No, međutim, gleda čovjek, znači kome govori i kome se obraća. Kako kaže Alija radi Allahu anhu, a neće čovjeku govoriti stvar koju neće shvatiti, a da to neće biti njemu fitnet iskušenje. Čovjek koji ne zna da je znači ovaj pušenje zabranjeno i nikada to nije čuo i vidi ljude oko njega koji žive da puše, čak vidi doktore, ljekare da puše i tako dalje, i vidi neke možda imame da zapale cigaretu, kažu kako može biti zabranjeno, a ja vidim ljude, znači da to, vidim da to rade i prvi put čujem. Znači ne treba tako čovjeku prilaziti, treba čovjeku prići, upoznati ga sa osnovnim temeljnim znači, stvarima u islamu, da čovjek zavoli islam i da zavoli vjeru i onda nakon toga sigurno će doći vrijeme da čovjek sam kaže kao što imamo slučaj da ljudi pitaju o nekom popisu, pa pokušava se na lijep način da mu se pojasne i kaže čovjek ja sam pitao za propis i ako je haram slobodno mi reci da je haram ja ću to znači ostaviti tako da kada ima nuđe u srce čovjeka onda je spreman da prihvata i zabrane i naredbe i biva jednostavno kao spužba upija sve to i sa punim zadovoljstvom to čini dok ne treba čovjek znači na početku da upozorava ljude za stvari ljudi, ljude koji ne klanjaju, koji nikad nisu bili u džami, koji ne, možda ni šehadet nisu izgovorili kako treba da ju upozorava na cigarete, nošenje zlata i slično, sigurno da to nije prioritet u tome slučaju, iako je to sastavni dio vjere i treba to kazati, no međutim doće vrijeme kada se to reći, kada se to treba kazati, a ne znači u prvo vrijeme dok se čovjek poziva, dok se objašnjavaju osnovni propis islama. Jesu. Sljedeće pitanje glasi koliko društvo može utjecati, utjecati na ponašanje čovjeka, na primjer, e, kaže neko od tih, kada tebe slušam, sve bih prihvatio, ali kada odem među svoju raju, opet sve postano. Bismillah, alhamdulillah. Pa ovo je problematika, znači koja se veže za društvo, koja ima uvijek utjecaj na čovjeka ili pozitivan ili negativan. A sahabi poslanika sallallahu alaihi wasallame kada su ulazili u islam skidali su svoju odjeću i palili je kažu ovo je odjeća paganstva i džahilijeta pa bi skinuli tu odjeću i spalili je znači odrekli bi se svega onoga što, su, što je nekada pozivalo i što je vezalo za paganstvo ili džahilijet tako čovjek kada uđe u islam i ko želi sebi dobro on mora riješiti se svih onih uzroka koji ga pozivaju onome gdje je nekad bio i u čemu je boravio. A sigurno da je osnovna stvar je društvo. Jer kada se čovjek nalazi u društvu sa vjernicima, oni će ga početi na Allaha te barake o na njegove granice. Ako pređe te granice, on će ga upozoriti na lijep način i tako dalje. No međutim, kada se nalazi u društvu koje nije, znači, vjerničko, onda će se sa njim ismijavati ili u najmanju ruku neće biti tema vezana za islam, pa sigurno da čovjekov, sigurno da čovjekov islam, e, čovjekov islam, odnosno iman, njegovom prilikom tog, e, tom, e, tom, tom prilikom, jeli, pada, pa čovjek, znači, ponekad se nađe u situaciji da osjeti manjkavost svoga imana i vraća se, znači, starim stopama, E, što mora znači promijeniti, što mora stabilizovati e, promjerom svoga društva. Mora znači čovjek odabrati sebi, mora sebi odabrati društvo. I nismo nikada vidjeli od ashaba poslanika sa da je neko od njih nakon ulazka u islam da se je ponovo vratio i sjedio sa kurešijama u vladu kjabe i sa njima časkao i pričao, nego je bio sa poslanikom sa učio svoju vjeru i nastojao iz dana u dan, znači da njegov ide ima napred. Jer čovjek ne može stojati na mjestu. Neko kaže ja tapkam u mjestu. Ne, čovjek ne može tapkati u mjestu, to je pogrešno Uzvišen Allah te barak je tala kaže limen šaje minko men je tekaddeme u jete ahar. Ko od vas hoće da napreduje ili da nazaduje. Ne može čovjek osjeti na jednom mjestu. Sam boravak na mjestu Na jednom to je nazadovanje, jer je čovjeku obaveza da napreduje i da ide napred kao što su činili ashabi poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. تنوعت 107.2 Radio Naba, naš kontakt telefon je 062215541, 215541, imali smo par poziva i direktno ovako i odgovoreno na ta pitanja, ako možete da šaljete vaše pitanje putem SMS-a, jer ćemo imati tehnički problem ako nas budete zvali direktno na naš kontakt telefon. Večerašnji naš gost je magistar Safet Kuduzović, govorio nam je nešto više na temu kako je to poslanik sallahu alaihi ve sellem pozivao u islam. Sljedeće pitanje koje nam je pristiglo, može li neko imati opravdanje zbog nepraktikovanja islama? Recimo, oni će reći vjerojatno za sebe, nismo znali, nije nas niko uputio. Kada e, na svakom mjestu čuju jezan, vide pokrivene sestre, braću koja praktiku islam, da li će to samo posebi biti dovoljan, dovoljka sportivnici? Bismillah, alhamdulillah, čovjek mora nastaviti znači da dođe do istine ne može čovjek pravdati se znanjem sjedeći u svojoj kući ne nastoji da dođe do istine i onda kaže na kraju ja ne znam i nisam znao sve što tome to svakako nije opravdanje opravdanje će biti za čovjeka koji je odrastao daleko znači od muslimana gdje nije imao nikakvog načina da sazna i puta da živi u nevjerničkim državama i slično tome koje, e, i razlozi koje spominje šehovi sami Mutejnije i drugi učinjaci, to može biti, no međutim ako čovjek živi u muslimanskoj sredini i džanija mu pored kuće i čuje ezan i priča se i govori se i tako dalje, nakon toga on neće da sazna, to mu neće biti opravdanje. Jer znači ako čovjek, ako je svojom voljom ili svojim nemarom ili svojim nehatom, ako je čovjek izazvao to neznanje, onda mu ne može biti opravdanje. Čovjek je dužnost da saznaje i dužnost mu je da uči svoju vjeru. Jer ako je musliman, znači mora poznavati, mora poznavati vjeru. Pa ako musliman vidi, svoga komšiju da ide da klanja, on ne ide, on se treba zapitati da ima razlike između njega i njegove komšije. Znači komšija klanja, ja ne klanjam. Šta je to? Zbog čega komšija klanja slično tome? Pa mora znači doći do istine. Tako da neće neće biti znači neznanje u mnogo slučajeva ljudima neće biti opravdanje već ljudi trebaju da uče i trebaju da saznaju svoju vjeru koji je najbolji način da pozovem svoje roditelje koji ne klanjaju ja im nisam autoritet, a i dokaze iz Kur'ana i Suneta ne prihvataju. Bismillah, alhamdulillah. Ovo je sigurno problem a, koji tišti, koji muči brojne muslimane, vidi svoje roditelje, neće da klanjaju, vidi svoje roditelje kako sebe svojim rukama u vatru džehennemsku bacaju, a on im ne može pomoći, odnosno on bi im rado pomogao, a oni neće da prihvate ono što im govori. Moramo znati da uputa nije u našim rukama, kako kaže uzvišeni Allah te barake od ta'ala poslaniku sallallahu alaihi ve selleme inneke la tehdi men, men, men teša olakin Allah jehdi men yurid ti ne možeš uputiti koga želiš Allah upućuje koga on koga on hoće Znači ne može niti poslanik sa vas sveme, niti bilo ko drugi ne može uputiti čovjeka na pravi put, uputa je kod uzvišenog Allaha. No međutim čovjek mora nastojati, govoriti, pojašnjavati, pozivati, pa ako uzvišeni Allah otvori srce, otvori srce. A posebno kada se radi o roditeljima, mnogi ljudi griješe. Kaže, pozivao sam oca ili majku godinu, dvije ili tri, nakon toga nisu odazvali, nema u njima nikakvog dobra. To je pogrešno. To je pogrešan pristup. Čovjek mora, znači, biti dobročinitelj i mora blago sa svojim roditeljima postupati, taman oni bili i nevjernici, i nakon toga molite uzvišenog Allaha Đelšanu da ih uputi na pravi put. Pa ako bude ti uputi, put će ih uzvišen Aza Uđel, on najbolje zna ko je za uputeno. Međutim, čovjek mora biti prema njima dobročinitelj i mora se lijepo obhoditi i mora vidjeti da je njega njegov islam promijenio u odnosu na njih. Pa on će sami zaključiti to naše dijete prije, znači, njegovog prihatanja ili prije njegovog praktikanja islama, nije bilo tako prema nama. Sada se je počeo lijepo obhoditi prema nama. Znači, njega je njegov islam promijenio na bolje. Znači, islam je nešto dobro. I ja često savjetujem braćim muslimanima pa im kažem, ako hoćeš biti dobročinitelj svome roditelju, a hoćeš da prihvati tvoju davu i tvoj poziv od tebe, onda učini svoje lice da bude da bude tepih po kome će gaziti tvoji roditelji. Znači, toliko se ponizi pred svojim roditeljima da spustiš svoje lice na zemlju iz, znači, iz poniznosti prema njima, pa onda je očekivati da oni prihvate, onda je znači očekivati da oni prihvate ono čemu ih pozivaš. Jer dosta ljudi poziva roditelje na grub, a, na grub način ovaj i neumjesan način, tako da roditelj to odbiju i onda sigurno da nije autoritet kod njih. I moramo znati da većina Djete nisu autoriteti kod svojih roditelja. To moramo znati. Jer onaj, islam slučajno ti kaže, onaj ko te je prao dok si bio mal, i ko, dok, ko te je održavao, i ko te je hranio, i ko te je podizao, ne možeš ti njemu nikako biti autoritet. Njemu će biti autoritet neko drugi. Pa se prenosi od Ebu Hanife da je svoje majice donosio petku, pa bi je poslao kod čovjeka koji je bio obični vajz koji ništa nije znao, kaže, idi donesi mi od njega petku. Pa bi Ebu Hanife otišao da donese petku od toga čovjeka, pa mu kaže ovaj, Kaže, pa Ebu Hanife, ti si došao kod mene po fetvu? Kaže, jeste, tako moja majka hoće. Dobro, kaže Ebu Hanife, reci mi kakav je odgovor. Pa bi Ebu Hanife kazao čovjeku kakav je odgovor, pa bi on kazao, dobro, reci svojoj majci tako i tako. Pa kada odgovori, kaže, e to je odgovor, a nisu, kaže, odgovor ono što daje Ebu Hanife, kaže Ebu Hanife na majka. Pa nije, znači, prihvatala od Ebu Hanife, pa je logično, znači, da dijete ne bude autoritetno, međutim, toga ne smije spriječiti da poziva roditelje i da bude blag prema njima, a kada osjeti da ne može, onda neka vidi nekoga ko je autoritet, pa neka dođe, neka pokuša, znači, da upriliči ovaj, e, jedno, znači, sjelo sa nekim ko autoritet, ko će ih poznati, ko će im objasniti, ko će im govoriti, neka pokuša donese kasetu, nekakav članak iz novina, ako koji iziđe ako zna da je, da, da je, da, znači, da je neko od učeni drugi autoritet, neka pokuša znači da im dođe sa onim što daje govore pa i neka na kraju, na početku na kraju moli uzvišenog Allaha te barak i otala jer je uputa u ruci uzvišenog stvoritela Azzavuđa. Dobro, sljedeće pitanje koje bih ja možda malo nadovežao na, na ovu prethodno, kako i na koji način već onima koji recimo godinu dvije praktiku ispam klanjaju, baš se nisu promijenili, nisu sve loše navike, loše osobine, svoju lošu na, narav e, ispravili, već su onaki kakvi jesu. Mi smo već kazali, znači da islam mora promijeniti čovjeka u osnovi, mora promijeniti njegovo ponašanje i njegovu narav, mora znači islam, mora se tragovi islama osjetiti vidno u čovjekovom životu, jer je islam je došao kao živa vjera koja se treba primijeniti praktično, kao što je poslanik sa osvijem bio živi Kur'an koji hodi, kaže Ajša njegov ahla, kjane hulukuhul Kur'an, njegov huluk i njegova etika, njegovo ponašanje, njegovo obhođenje sa ljudima, njegovi ibadeti, sve je to bilo Kur'an živi. Pa čovjek znači mora taj Kur'an primijeniti u svome životu. Jer ako čovjek uđe u islam i dvije, tri godine nikada se ne mijenja, nikada nije krenuo napred, on je veliko dobro izgubio. Jer je cilj čovjeku da poveća svoj iman, da se približi svome gospodaru dobrim djelima. A sigurno da sva, sve to napredovanje u globalu se mora mora primijeniti, znači mora se odražiti, mora se odražiti u čovjekovom, u čovjekovom životu. Pa je veliki propust i greška čovjeka za kojim će žaliti jednoga dana da, znači da stoji i da ne pomjera nikoga napred. Jer se navodi u hadisima da kada stanovnici dženeta iz nižih deređa i stepeni kada vide što su dobila njihova braća na višim stepenima, poželeće da im se na dunjalku kidalo njihovo meso i dvajalo od njihovih kostiju sa kliještima samo znači da bi dobio te stepene. Pa čovjek ne treba iskoristiti u priliku, ne, ne treba oprostiti propustiti u priliku, nego treba nastojati da je maksimalno iskoristi i da napreduje i da svaki dan bude bolji i bolji. Naš kontakt telefon je 062 215 541 2 15541 možete dalje slati vaša pitanja imamo još dosta pitanja na koja nismo odgovorili sljedeće glasi šta reći roditeljima koji svojoj djeci dopuštaju sve i svašta, pradajući se vladi su neka malo prožive. Sad ću primjer šta to roditelji dopuštaju, na primjer, otac dopušta, dopušta momku od djevojke da dolazi u njihovu kuću, čak i prespava kod njih, to je prvi primjer, a drugi dopuštaju ženskoj djeci da odlaze u diskoteke, zatim koncerte i da se vraćaju vrlo kasno ili vrlo rano izutra. Bismillah, alhamdulillah ovdje riječi da malo prožive ove su riječi jako opasne i ove su riječi jako problematične i one su možda gore od ovoga samog dijela koje čine jer da malo prožive to znači da u islamu nema života da islam uzima ljudska prava da ih uništava da ih ovaj maltretira i sve što tome to, to nikako nije ispravno, nego islam je taj koji je došao da oživi mrtva ljudska srca, da ih izvede iz tmina na svjetlo jedno jedino, pored koga drugog svjetla nema. Pa ne može se znači čovjek pravdati time da govori da prožive, jer pravi život je, pravi život je u islamu pa ne može znači dozvoliti otac djete to ono što je zabranjeno. Treba gledati znači da odgaja svoje djete e, na ispravan način. Jer ako ti njemu dozvoliš da on navodno malo proživi, živeće on tako cijeli život. Nikada ti njega više nećeš moći vratiti. Jer gvožđe se kuje dok je vruće. A djete je, kako kažu islamski učenjaci, kao zemlja. Šta god da posiješ u njega, niče. Pa ako posiješ u njega, diskoteku i rane odlaske i kasne dolaske i ako se posije u, nje, u njega sve ono što nije ispravno, onda će nići sigurno porov i neće u takvom djetetu biti hajda i čovjek jednog dana kada bude htio i silno želio da promijeni svoje djete i da, da, da ga izvede na pravi put, neće više, više, više moći jer mu to nije učinio, znači nije mu usadio iman i ljubav prema islamu dok je bio još, dok je, znači, još bio djete. Tako da je da su ove stvari znači same po sebi neispravne i sigurno da a, ljudske duše i priroda omladine da ih vuče znači u diskoteke, da ih vuče, u, u, vuče na koncerta i tako dalje, a znači nemaju nikakvog a, afiniteta i nemaju znači nikakve volje i želje da idu u džanje i tako dalje, nego znači treba djete odgajati na tim principima i ne treba čovjek znači odgajati sebi neprijatelja u svojoj kući jer će možda poželjeti jednog dana da nije imao da nije imao a, to dijete. Uzvišeni Allah te bareke ve od kaže ja ejuhel ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara o vjernici čuvajte sebe i porodice svoje od vatre džehennemske. Pa čovjek, znači na odgajajući djete na ovakav način sigurno da priprema njih za vatru džehennemsku, a Boga mi bit će pitan za svoju porodicu na sudnjem danu i neće se pomjeriti njegova stopala prije što bude upitan, pa neka dobro pazi znači kako će, kako će odgojiti svoju djecu, na što u podnebima u kojima živimo, gdje sve i škola i ulica i društvo i mediji i sve dijete poziva na krivi put a ti si sam slabašan koji ga pozivaš na pravi put pa ako ti još posustaneš i dozvoliš mu znači da krene tim krivim stopama onda bojati se Boga mi da nećeš nikada to dijete izvesti na hajr Allahu alem sve će pitanje glasi može li djevojka reći mladiću koji joj dolazi radi braka reći e, boju svoje kose. Znači da kaže moja boja kose je takva i takva. Bismillah, alhamdulillah. Ispravno mišljenje kod islamskih učenjaka je da mladić od djevojke, odnosno mladoženja ili onaj prosac koji prosi od djevojke ne može vidjeti ništa osim lice i šake. To je najjače mišljenje kod islamskih učenjaka, ima i drugih mišljenja, no međutim ovo je najjače. A, na osnovu lica može primijeti da li je lijepa, a na osnovu ruku, prstiju, može primijeti da li je a, e, mršavija ili je e, punija i tako dalje. U svakom slučaju tomu je dovoljno i volio bih da se ne dešava da se ne dešavaju nikakvi drugi opisi a ako upita o boji kose pa ako kaže molim Allah i šalatana da u tome ne bude nekog spora znači samo da upita nikako da mu pokazuje znači svoju kosu nego da odgovori jednostavno crna, smeđa, plava slično tome jesu Dobro, kratko ćemo se odmoriti i nastavljamo što tamo kod toga. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانساق الشهيم عريانا من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ويرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عيانا للذل وانتفض الشاهين عيانا النصر في حسنه نستعد له أكرم به حين نلقاه ويلقانا إما فكرني حين نلقاه ويلقانا إما حياة تعيد الحق مستمرا فيها ونرفع للإيمان أركانا أو الشهادات تكفينا والدمع رحما يرجى ويرجى تعبيرا وتحنانا لم يبكها أحد والدمع رحما يرجى ويرجى تعبيرا وتحنانا فتهيج القلب حتى دار بركانا وفجر الروح يحصارا ونيرانا ارتاح الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتابض الشهيد عريانا من هيج القلب حتى سار بركانا وفجر الروح يعطارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتابض الشهيد عريانا Kao što rekao, nakon kratke pauze mi nastavljamo dalje. Slušate, poštovani slušatelji, Radio Nabas 107.2. Drugo izdanje je misli u ciklusu upoznaj svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam na vaše pitanja odgovara magister Safet Kuzović, a prije toga neki 45 minuta smo pričali na temu kako to poslanik sallallahu alaihi wa sallam pozivao u islam 062-215-541 dobili smo zeleno svjetlo da možemo nastaviti i nakon 22 sata tako da se ništa ne sekirati ova pitanja koja su pristigla odgovorit ćemo na njih inšalu teala 062-215-541 sveće pitanje glasi eh, hadis o Omerovom primanju islama koji ste spomenuli u toku predavanja, zar on nije primio islam u kući svoje sestre i zeta? Bismillahirrahmanirrahim. Ova je znači verzija koju sam spomenuo koji bilježi Mebi Šejbe u svome Musannefu i koji bilježi u svome delu Magazi. Poznata znači verzija i uglavnom u dosta verzija e, u ovoj kao i drugoj u drugim verzijama ima mahana u lancu prenosilaca znači ali ove stvari budući da za njih nisu usko vezane znači usko vezani šerijatski propisi mogu se spominjati kao postica i plašenja i tako dalje e, e, radi se znači o čisto primanju islama Omara i navode se i druge predaje no međutim ono što smo spomenuli je ono e, na što se vraćaju islamski učenja često postoje sigurno i druge verzije no međutim a, nevezano je znači za Omerov islam i primanje Omerovog islama nevezano je znači ne se nikakvi šerijatski propis tako da spomljanje jedne ili druge predaje inshallah tela ne mijenja ono o čemu smo o čemu smo govorili Lijepi su primjeri dave poslanika sallahu alaihi wa sallam šta reći za nas njegove sljedbenike i šta reći posebno za neke daje koji mnogi muslimane proglašavaju nevjernicima sigurno da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio najbolji Allahov rob i odabrani poslanik i da je na najlepši način pozivao ljude. A šta je nama? Na, nama je, kako je rekao uzvišeni, lakad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasanetun liman kana jerđu Allahe u lijevom lakir, o zekir Allahe kjesira vi u vašem poslaniku imate divan uzor. Ugledajte se, znači, ugledajte se o muslimani u poslanika sa osrem, koliko možete. Mi ne možemo biti sigurno, ne kao poslanik sa osrem, to je nemoguće, niti možemo biti kao sahabi, ali kažu islamski učenjaci, e, kažu islamski učenjaci, ili nam tekunu mislehum, fetešabbehu, ako ne možete biti kao oni, bar ličite njima, bar da nastojimo, bar da nastojimo da ličimo e, njima, kako kaže poslanik sa osrem, pa ako ne možete plakati, onda se bar pravite da plaćete. Znači, nastoj da budeš što bolj bolji i da se što više ugledaš i da sam sebe koriš i da popravljaš svoje greške koje činiš i ovaj da znači učiniš sunet poslanika sa osam svojom vodiljom i svome životu shodno svojim mogućnostima a što se tiče daja da ima daja da proglašavaju muslimane nevjednicima nisu mi poznate znači posebno daje koje tako čine u svakom slučaju ne treba se čovjek puno zabaviti proglašavanjem e, ovaj e, ljudi nevjernicima treba više da se zabavi pozivanjem ljudi u islam pa znači mjesto da čovjek raspravlja da li je onaj ko ostavi namaz komšija koji ne klanja da li je musliman ili nije musliman, bolje je da raspravlja o tome kako ga pozvati u namaz i kako mu objasniti namaz i kako ga poučiti namazu i kako mu objasniti ovaj posljedice negativne koje se mogu, znači, koje može ostati, znači, e, negativne posljedice na sudnjem danu zbog svog ostaja namazu i sliče tome, pa je bolje zabaviti se pozivanjem čovjeka u islam nego, znači, njegovim proglašavanjem ovaj, a, e, a, e, znači da je nevjernik i sliče tome. Allahu alam. Kakva je nagrada ako musliman oženi nemuslimanku i prevede je na islam? Bismillah, alhamdulillah. Nagrada je velika, već smo kazali, znači prethodno, hadis Alije koji ukazuje na odliku da čovjek uvede nekoga u islam. No međutim, ovdje se postavlja pitanje šta ako oženi kršćanku pa je ne uspije prevesti na islam. Isto tako, a, a, e, čovjek će imati znači vječitih a, problema i neće biti čist, čist od grijeha. Zato svako znači ko ženi ne nemuslimanku treba paziti, ako je Kur'anom i sunnetom dozvoljeno da čovjek poženi kršćanku ili židovkinju, to ne smeta, no međutim treba paziti jer ako ne uspije da je prevede na islam, onda će imati znači ženu, nevjericu koja će odgajati njegovu djecu, sigurno ne na principima Kur'ana i sunneta i bojati se tako znači za njegov porod. A ako uspije da je prevede na islam, sigurno da je u tome da je velika nagrada kod uzvišenog Allaha teba tebareke o tala, nije došlo ništa to na osob, osim Adisa Alije koga smo pretratno spomenuli. Sveći pitanje glasi kakva je to ljubav u ime Allaha, kako voljeti nekoga u ime Allaha? Bismillah, alhamdulillah. Sigurno da je a, ljubav u ime Allaha tebareke o otala, da je to velika stvar i zbog toga uzvišen je Allah te barak i otala jeste pobratio muslimana učinio i braćem da budu kao braća i bez ljubavi u ime Allaha zauđel ne može se ostvariti tim šarijata nikako ne mogu muslimani biti neprijatelji muslimani moraju biti onakvim kakvim je opisao uzvišen je Allah žanu innemen mu'minune ihve vjernici su braća i ne može vjernik biti vjernik vjerniku ništa drugo do brat a brat mora voljeti svoga brata u ime Allaha te barak i ja se bojim da, da je danas ljubav u ime Allaha Đelešanu postala muslimanima samo jedna dobra poštapalica na koju se osplanjaju i kojoj se pozivaju, a to je u praksi više mrtvo slovo na papiru. Pa je te ljubavi ovaj sve manje i manje, što sigurno utječe na opće stanje među muslimanima. Pa musliman ne osjeti da niti osjeti ljubav prema svom bratu muslimanu, niti osjeti da ima kako pravo kod njega, pa nije spreman da pomogne svoga brata muslimana, nego je možda spreman spreman možda da mu učini ono što ne bi smio nikada učiniti svome bratu. Tako da, ljubav sigurno u ime Allaha te barake wa ta'ala je velika stvar i zbog toga jesu došli brojni hadisi i primjeri koji nam ukazuju kako su se to ashabi voljeli u ime Allaha za uđel i, i kako je jedan od njih bio spreman da dadne svome bratu uh, Abdurrahmanu ibn Auf da mu dadne pola svoga imetka i da mu kaže pogledaj u moje dvije žene pa koja ti se bude više sviđala da je ja pustim da je ti oženiš pa je znači volio svome bratu više nego što voli sam sebi stoga je nije čudo ovaj što je uzvišeni Allah te barake ve tala dao ashabima i kakav je bio znači plod njihove kakav je bio plod njihove ljubavi tako muslimani znači moraju paziti i moraju e, čitati siru naših predaka da vide kako je to izgledala ljubav u ime Allaha azuđel i sigurno kada se muslimani istinski vole u ime Allaha sigurno da bi njihovo stanje bilo drugačije nego što jeste ili grije onom koga osoba pozove na namaz da se ne odazove da li je potrebno malo pritisnuti na osobu kada hoćeš je prvi put pozvati na namaz ili da pustimo za sad. Tako glasi pitanje, pa nadam se da ste razumijeli. Bismillah, alhamdulillah. U svakom slučaju ova pitanja, budući da ima dosta, mi odgovaramo samo površinski <clears throat> na njih, nastojeći znači da odgovorimo na sve što je pristiglo ovdje. Što se tiče da li je grije da čovjek se ne zove na namaz kada bude pozvan, ovdje ovo možemo gledati sa dva aspekta, da čovjek bude pozvan namaz u džematu, pa neće da se odazove, ako je muškarac, onda je po manjini islam slučenja ako učinio grije, po većini nije, a ako je žena, svakako ona je duža kranjica svoje kući, njoj je bolje da kranja u kući nego da izađe u džamiju, iako je dozvoljeno da ide u džamiju, a ako se radi, i ako je ovdje u pitanju se mislilo da čovjek pozove nekoga na namaz, a on neće nikako da se zove, neće da klanja ni u svojoj kući, ni u džami i tako dalje, sigurno da je to najveći grije. Najveći grije što može biti, grije da čovjek propusti namaz, da istekne namaz, a mimo njegovog vremena da ostavi namaz, nema veće grijeha od toga. To je Allahu te barak i otala najmrže djelo. Pa čovjek ne treba znači to sebi nikako dozvoliti. A da li treba pričati osobu kada se poziva na namaz, to se gleda. To se gleda, znači ko je ta osoba. Pa ponekad će ta osoba možda biti mlađi brat i zna čovjek koji ga poziva ili rođa koji ga poziva, ako bude malo grublji, da će prihvatiti da će odmah krenuti tim stopama, da je takva osoba po prirodi, pa prihvata ako se postupi malo grublje, a neće ako bude čovjek blag prema njemu, popuć postup će znači malo grublje. No međutim, ako ne poznaje, onda će nastoje da na najveći način pozove osobu, pa ako ne prihvati, nastoje će to ponovi i tako dalje, onda se znači postepeno prilazi. To je sve metodologija dave. Znači, zato je bitna stvar da čovjek zna koga poziva i kome govori. Poslanik sa kada je poslao Muaza ibn Džebela u Jemen, kazao je ti ćeš doći ljudima eh, ehlul kitab pa ga upozorava kome dolazi e kaže prvo što ćeš ih poznati pozovi ih u šehade da nema drugog Boga osim Allaha pa ako prihvate pozovi u namaz pa ako prihvate objasni im propise zekijata i tako dalje znači stepen po stepen ali je upozorio prvo upoznao kome ide dolaziš ljudima koji su kršćani i židovi sledbenici kitaba znači pa ih pozivaš na takav način. Pa je to sigurno put i način da čovjek kad doći nekoga da pozove, da zna, znači da poznaje tu osobu. Allahu ale. Koje su osobine licemjera i kako se zaštiti licemjerstva? Osobine licemjera spomenuti su hadise poslanika sallallahu alaihi wa sallame part je osobina kada govori laže, kada mu se pronevjeri, on to iznevjeri, kada obeća ne ispuni, I došla je četvrta osobina, a to je kada, kada se raspravlja, tada pretjeruje granice i prelazi granice, odnosno vrijeđa puno, znači kada se raspravlja. A, to sigurno svojstva e, licemjera koje čovjek treba izbjegavati, kako da se zaštiti licemjerstva, da zaštiti znači, licemjerstva da izbjegne ove osobine i drugim osobinama kojima su e, znači, opisani licemjeri, a najgori vid licemjerstva to je u stvari nevjerstvo da čovjek ispoljava, ispoljava čovjek e, islam, a krije kufur u svojim grudima. U svakom slučaju, vjerujem da se ovdje ciljalo licemjerskom, da čovjek jedno govori, da drugo radi i slično tome, znači treba čovjek da se pazi onih svojstava koja su spomenuta, jer jer trebaju znači da se usklade čovjekova čovjekove riječi njegova djela da svoju iskrenost pokaže ljudima i da znači bude bude prirodan čovjek znači da ne bude ne bude boličan Allahu akbar Naš e, kontakt telefon putem kojeg možete slati vaše poruke 062-215-541 062 215 Gledajući napade danas sa svih strana na islam, znam da ne treba gubiti nadu. Da li nam vaš gost može nešto kazati ohrabrujući na, na tu temu? Bismillah, alhamdulillah. Ono što muslimani danas proživljavaju i vide, znači, od napada na islam i na poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ni ništa novo. To je samo, znači, onaj a, napad koji je bio nekada davno preobražen u novi oblik, dobio novu boju, novim metodima, metodama i novim putima služe da napadaju na islam. Tako da čovjek ne treba nikako da gubi nadu. Ovi napadi na islam su poznati od vremena poslanika sa i to smo vidjeli u primjerima koje smo izložili za vrijeme našeg e, predavanja. Pa se znači to ponavlja iz dana u dan da ljudi čija su srca bolesna da napadaju na sve ono što je dobro, a da žele da proture a, sve ono što je što je zlo. Tako da muslima ne treba gubiti nadu, uzvišeni Allah te barake od tala kaže u asa in tekrehu šeinu ohova harun nekom i možda vi mrzite neku stvar, ona je dobro po vas. Možda će taj put i taj način e, vrijeđanja islama i poslanika sa osrem i borba protiv islama biti put da se jedine muslimani da musliman da se suosjeća sa svojim bratom muslimanom možda će to biti put da ljudi dođu do istine koja se zove islam možda danas islam nije predstavljen ljudima kako treba pa će ljudi zainteresovati počet čitati o islamu i o tome ja ću samo navesti jedan primjer da vidite koliko ponekad zle namjere mogu biti korisne za islam i ne kažemo kada ovo kažemo da čovjek treba da se raduje kada vidi da neko vrijeđa poslanika sa sallam ili islam i sliče tome. Ne nikako. Treba da reaguje, ne smije ostati znači skrštenih i iskupljenih ruku. Treba znači govoriti, treba braniti tako da je stati svim silama raspoloživim odbranu islama. No međutim, na kraju mi se mi očekujemo da će inšalav sada to biti hajde za islam. A, mi smo imali priliku, ovaj, odnosno imali smo primjer da je u e, e, prvoj polovini prošlog e, stoljeća da se skupila skup, skupina orientalista koji su uzeli uzeli znači a, sve hadijske zbirke i sakupili ih na jedno mjesto, prije su toga poučili, znači dobro prostudirali arapski jezik, to su bile svakako nevjedničke skupine, i uzeli su, napravili su indekse na kojim su radili cijeli timovi ljudi, koji su bili stručni u arapskom jeziku i dobro poznavali hadis i hadijsku nauku, skupili su znači sve hadise i napravili su indekse koji su danas štampani u osam tomova napravili indekse da bi mogli znači tražiti hadise poslanika za osvajem i kontradiktornosti u islamu po njihovim mišljenjima i da se jednostavno bore protiv islama. Takve indekse niko nije napravio od islamskih učenjaka. To je bio zaista veliki, veliki posao koji su oni uradili. Pa je nakon toga došao eh, jedan islamski učenjak koji se zvao Fuad Abdul Baqi koji je preveo te indekse i na arapski jezik. I danas se svi ljudi koji se bave hadisom koriste tim indeksima i to je najlakši način za traženje hadisa poslanika sa osana. Pa su oni htjeli zlo, a učinili u stvari veliko dobro za islamu i veliko ustupak islamu učinili koje nisu čak prije njih učinili ni, ni, islamski, ni islamski učenjaci. Pa su, znači, pa je to iskorišteno. I to u tome ide u prilog isto hadis poslanika sa osram, da će uzvišenje Allah šanom pomo, pomoći ovu vjeru sa čovjekom pađirom i pasikom, teškim prestupnikom ili vješnikom, a ponekad možda i nevjernikom. Tako da muslima ne treba gubiti nadu. Poslanik sa osram nama obećao pobjedu i kaže da će islam ući u svaku kuću i da neće ostati ni jedna kuća ni u pustinji koja je sazidana od blata, niti u naseljenom mjestu i urbanoj zoni, a da neće u nju ući islam. Bilo drago kome je bilo drago, bilo krivo kome je bilo krivo, znači islam će doći i islam će pobjediti, muslimani ne trebaju gubiti nadu i trebaju biti zadovoljni onim, onim znači što će se desiti, a ovo što se dešava, inša Allah da ovo put da ojača muslimane, da je učini čvršćim i, i boljim muslimanima i da kao takvi svetno svoga gospodara. Sljedeće pitanje glasi, slušajući vaš ders o hijabu, mnoge sestre su shvatile da ne smiju izlaziti vani. Pa koje su to situacije smatraju opravdanim razlogom za izlazak žene? Bismillah, alhamdulillah. Pa u svakom slučaju ja bih predložio da još jedan put, možda malo pažljivije, da se preslušaju te kasete i sigurno da se neće ako bude doći do ovakvog zaključka. A, nije ženi zabranjen izlazak iz a, općenito, niti je dozvoljeno općenito, već žena izlazi znači iz svoje kuće kada ima potrebu. Ima potrebu, znači, ako žena ima potrebu da iziđe u trgovinu, iziđe iz svoje kuće. Ako žena ima potrebu da ode, znači, lekaru da se liječi da, i slične stvari, da obavi nešto u nekoj državnoj ustanovi, slično tome, nema muža kući, nije u mogućnosti, slično tome, onda žena izlazi iz svoje kuće. No, međutim, da samo žena izlazi iz svoje kuće, tek tako da hoda i da, i da šeta bez ikakve potrebe, to je sigurno pogrdno i to se kosi sa riječima Allaha te barake od Allaha, kad ne fibuju ti kun i boravite u svojim kućama. Pa znači, žena izlazi iz kuće po potrebi, a znači potreba je sve ono što se smatra a, a, nuždom da žena obavi što bi znači otežalo njen posao, e, njen život ili ona e, ovaj na onaj način znači uzelo njena e, osnovna znači prava koja ima. Tako da znači žena izlazi kada se ukaže neka potreba, u protivno neće izlaziti jer je najbolji hidžab za nju njena kuća. Jest. Kako da se odnosim prema urođenim osobinama? Znam da je nešto loše, ali ne mogu nešto ostaviti. Korim sam sebe. Bojim se da neću izdržati, ja to ne želim, ali duša to hoće. Bismillah, alhamdulillah. To je u stvari borba čovjeka sa svojom dušom i sa prohtjevima. I ta borba zna ponekad biti duga, zna biti mukotrpna, teška. Ponekad je za čovjeka neke stvari jako teške. Kada mu govoriš uradi tako i tako, ostavi to i to, on kaže hoću ostaviću, no međutim to je za njega teže nego da prenese brdo sa mjesta na mjesto u svakom slučaju koji je dužno, dužnost da se bori i ne smije se predavati i mora znači slomiti i mora slomiti sebe i svoju dušu, a ako nakon svih iskrenih pokušaja ne uspije, ne uspije, onda neka, neka se i prije toga naravno kaj Allahu Žešanu očekujem da će mu njegov gospodar oprostiti, ali znači on mora dati sve od sebe. A ako ne uspije, onda to se vraća na hadisu kome je poslanik sa kaže, svako od ljudi ima grijeh koga će činiti, neće ga se proći dok ne umre, ili hadis Enesa koga bileži imam tirvizi u kome kaže, svaki sin Ademovi grešnik, a najbolji grešnici su oni koji se kaju. Može li žena biti svjedok u sklapanju šerijatskog braka? Može žena biti svjedok u stapanju šredskog braka, no međutim ovdje za, za jednu ženu vrede dvije žene. Jest. Dobro, sljedeće pitanje. U Sarajevo su poznati izrazi ocami i da kucujem u drvo. Šta na to da, da se kaže? Ocami to je zakletva, to je haram i to je zabranjeno. Bileže Buhari i Muslim u svojim hadijskim zbirkama da je Omar radijallahu anhu rekao čuo me je poslanik sa osem da sam rekao u abi wa abi ebi i oca mi moga i oca mi moga, pa je rekao poslanik sa osvijem Omeru, ja Omer, inna Allahe jen hakum en tahlifu bi abaikum, kaže o Omere, Allah vam brani da se zaklenjete svojim očevima, pa kaže Omer, nisam nakon toga se nikada više zakleo Ni, nikada svojim se ocem nisam zakljeno, niti bilo čime drugim, niti kaže, spomenu ovaj slučaj nakon toga, da ne bi izgledalo kao da se zaklenjem. A što se tiče kuckanja u drvo, to ljudi često čine da ne ureknu nešto i tako dalje, to je stvar koja nema nikakve osnovne šarijetu i koju treba izbjegavati. Ja kerimu, Allah, ja rahimu, Allah, subhanallah, afa Allah, vasni našoj selam daj. Ja Allah, pitanja na njih ćemo odgovoriti. Da li je dozvoljno probiti više naušnica u uho? Sad ne znamo da li ovo uh, se odnosi na muško ili na žensko, pa ako možete odgovoriti. Bismillah, alhamdulillah. Što se tiče probijanja ušiju uh, za žensko, znači žensku djecu ili žene, većina islamskih učenjaka to smatra legitimnim dozvoljenim i postoje hadisi koji ukazuju na to kod Buhari od Ibn Abbas i drugi da je dozvoljeno je šao da se probijaju uši ženske djece. Neka ulema je to zabranjeno, no međutim ispravno mišljenje da je to dozvoljeno. A što se tiče muškaraca, to je svakako zabranjeno, na to je žena i to nije nijekom slučaju dozvoljeno. A da li je dozvoljeno probijati više, znači puta uho radi da se više naušnica stavi, nema u šerijetu ništa što brani, nema u šerijetu ništa što brani, no međutim ovdje je jedino Eh, je zabrana bi bila ako bi se time ponašale nevjernice. Pa ako muslimanke znaju da nije, znači kod nevjernica običaj koljuma na žene, da one probijaju, znači, uši na više mjesta da stavljaju i ne smatra s to ponašanjem nevjernica, onda ne vidim da bi, ne, ne vidim znači ništa u tome, znači nema šerijatskog jasnog meta koji to zabranio, bude je dozvoljeno, bila jedna ili dvije ili tri, znači sve bi to bilo dozvoljeno, osim ako se, ako bi se, znači tima ponašala nevjernica, vallahu alam srećem pitanju to je situacija u kojoj čovjek kaže svojoj ženi razvodim se od tebe 105 puta a ne 3 imali ikakve šanse za obnovu to braka? Bismillah, alhamdulillah što se tiče e, razvoda u ljutnji on ima, e, ljutnja ima više stepeni, recimo može čovjek biti ljut, da ne zna šta govori da je van sebe i tako dalje znači nije opće svjesna šta je rekao u tom slučaju, pojače mišljenje neće se desiti razvod braka ako čovjek u svakom slučaju ako rekao u ovome slučaju postoji razilaženje među islamskim pravnicima da bismo kazali da li je u tom slučaju desio se razvod braka ili ne to moraju znači supružnici doći na mjesto i kazati objasniti tačnu situaciju što se desilo jer nije ispravno na ovakav način islamski učenjaci savremeni između ostali šeh Ibn Bazi, šeh Ibn Sejmin i šeh Albani nisu niti preko telefona, niti na bilo koji drugi način davali fetve o razvodima braka, već treba znači saslušati jednu drugu stranu, treba vidjeti situaciju sve se u obziri, jer sve to može utjeti na konačni huk i konačni propis. Jeste. Sljedeće pitanje, e, čujemo da se na predavanjima kaže ulema većina učenjaka i slično koja je to ulema, njihova imena prije i danas. Kada kažemo ulema, misle se, kada se spomnio, znači, priješnji islamski učenjaci, misle se, a uglavnom na učenjake četiri pravne škole, znači na Ebu Hanifu, imama Malika, Šafiju, imama Ahmeda i njegove, njihove sledbenike. Jer su to mesebi koji su imali najviše sledbenika, jer mi imamo i druge mesebe koji nisu imali svojih sledbenika, ni približno poput ova četiri mezheba. Pa kada kažemo većina učenjaka, uglavnom tada se misli da su učenjaci tri ili sve četiri pravne škole zastupe, zastupaju jedno mišljenje, a recimo da drugo mišljenje zastupaju a, a, a manjina islamskih pravnika. Na primjer, kada kažemo većina islamskih učenjaka smatra da je čovjeku zabranjeno da uzima mushaf ili kur'an bez abdesta. To je mišljenje učenjaka če, imame četiri pravne škole, kako kaže šest osam minuta imije, a manjina učenjaka poput Ibnu Hazma, neki to navode od Buharije, i to je mišljenje da su neki savremeni učenjaci, da je dozvoljeno čovjeku da uzme a, a, ovaj, mushaf bez abdesta. Pa kažemo, tada je većina pravnika na stanovištu zabrane. Pa kada kažemo većina učenjaka, uglavnom se odnosi na tri ili na sve četiri pravne škole, ali to nije konsensus, jer mi ćemo naći, znači, e, na primjer, učenjaci četiri pravne škole kažu da je alkohol nečist. No međutim, od šafijske pravne škole kaže ima el muzeni da je alkohol čist. I kaže Elejs ibn Sad koji je živio vreme mama Malika, živio u Egiptu, on je imao svoj isto mesec koji se nije raširio, on je imao sredbenika kao ima Malik, on kaže da je alkohol čist. I to su odabrali neki savremeni učenjaci poput Ibn Semina i drugi. Pa kažemo većina pravnika iz četiri pravne škole kažu da je alkohol nečist, osim imama Muzenija i Elejsa ibn Sada i neki savremeni učenjaka, ovaj, koji su smatra da je alkohol pored njegove zabrane konzumiranja njegovog da alkohol čist. Pa znači to se odnosi na većinu učenjaka. A ko su učenjaci? To je poznato, znači a, kroz, a, kroz generacije svaki znači men sebi je imao svoje pravnike imao svoje sredbenike, imam Ebu Hanife, imao svoje poznate a, znači, učenje, učenjake koji su bili najdrži, pa potom imao bio imam Serhasi, imam Kesani, znači Ibn, Ham, Ibn Hammam, to su učenjaci anetijske pravne škole, Malikije, Ibn Abdul Bar, Ebu Walid al Bađi i broj drugi, znači Ibn, Ibn, Ibn Rušt, a, a, koji ima svoje djelo Bidajtul Muštehid, Učenjaci šafijske pravne škole su, pored znači, najbliži učenjaka imama šafije, su poznati kao su mame Neovi, kao što je imam El Begavi, kao što je Hadžar Skalani i znači, brojni, i brojni drugi. Tako isto Hanbelijska pravna škola, pored najbliži učenjaka, učenika imama Ahmeda, tu imamo uh, Ebu Mohamed al-Barbehari, imamo nakon toga uh, brojne učenjake, imamo Šehu Slama Ibn Tejniju, Ibn Kajima, imamo Ibn Džewzija, Ibn Džewzija, i brojne druge znači učenjake. To su, to su ulema. A što se tiče današnji islamskih učenjaka, oni su poznati uh, u islamskom svijetu, poznati sa svojim dijelima, mnoga dijela od ti ljudi se prevode uh, na, znači, na naš jezik i oni su znači ovaj prisut u našim podeljima, bar po svojim imenima, spominju se, spominju se često. Allahu ane. I posljednje pitanje za večeras, uh, pošto nećemo više oduzimati vrijeme našem gostu, a i koncentracija vjerojatno opada nakon dužeg slušanja. Zanima me samo jedna stvar. Da li je Mohamed sallahu alaihi ve sellem klanjao na četiri načina? Znači da su priznata četiri meseba. Neki kažu da naše dede i nane ne klanjaju ispravno. Bismillah, alhamdulillah. Poslanik sallahu alaihi ve sellem nije sredio nikakav meseb. Poslanik sa osvijem slijedio objavu da Allaha te barake o teala i mezhebi su se pojavili nakon Allahovog poslanika možda neki sto ili više godina. Tako da, a, neispravno je znači brkati mezhebe sa poslanikom sa osvijem. Šta su mezhebi? Mezhebi su u stvari pravne škole ili put ili način koga je slijedio neki mučtehid u svome razumijevanju kuransko-hadijskih tekstova. Pa dođe imame Buhanife i gleda u Kur'an i Sunnet i razumije a na određeni način shodno argumentima koji su njem bili raspoloživi. Dođe ima Malik, pa ima možda argument više ili manje od Ebu Hanife, pa razumije to na drugi način i dođu tako znači islamski učenjaci nakon njih. Pa ne možemo znači, e, kazati da je poslanik sa osam klanjao na četiri načina, kako se klanjao četiri pravne škole i slično tome. Neke stvari prenesene u slabim hadisima, stoga mi kažemo kada se vraćamo po bilo kome pitanju, trebamo se vratiti Kur'anu i sunnetu i najispravnijem e, znači, mišljenju koje je odabrano shodno argumentima raspoloživim, pa ćete nekad naći da je mišljenje, na primjer Ebu Hanife, jače od mišljenja imama drugih pravnih škola. Na primjer, zekjat koji se daje žena na svoj nakit. Sam Ebu Hanife od islamski od četiri ove pravne škole kaže da je to obaveza, dok drugi kažu da nije obaveza. Kako ćemo sada to kazati? Da li je poslanik sa osam jedan put rekao da je obaveza, drugi put da nije? Ne, nikako. Nego znači svi su gledali argumente, pa su shodno svojim mogućnostima znači došli do šarijatskog pravnog rezultata. No međutim, ovdje u ovom slučaju, Allah ne bude zna da ima, ima Ebu Hanite, ovaj, e, uzeo dvije nagrade. Uzeo dvije nagrade, to jeste pogodio u svom iđtihadu, dok recimo učenjaci a, tri pravne škole imaju manje i slabije argumente nego što ima imame Buhanife. Pa mi gledamo, znači, i važemo argumente te shodno kuransko-hadijskim tekstovima. Pa kada nađemo, znači, u nekom mezhebu, neko mišljenje, da je jako i da ima svoju podlogu i da ima osnovu, onda kažemo to mišljenje može proći i to mišljenje znači građeno na, na, na, na argumentima, a a što ne znači nikako kada kažemo da je jedno mišljenje jače od drugog, da to znači skrnavljenje ili vrijeđanje bilo koje pravne škole Bože sačuvaj, jer poslanik sa osvijem rekao kada neki a, a, učenjak ili štihadi pa pogodi ima dvije nagrade, kada pogreši ima, ima jednu nagradu. Pa nakon poslanika sa osvijem niko nije ne pogreši, a obaveza je ljudima znači da slijede Kur'an i Sunnet, a što se tiče naših njena i naših djeda da ne ispravno klanjaju, to nije tačno i to nije ispravno, to nije kazao niko od učeni ljudi, to nije kazao niko od učeni ljudi, to samo govore možda oni koji nisu poznati sa svojom vjerom, koji ne poznaju, namaz naših njena i naših djeda je ispravan, no međutim, možda treba obrati na, e, na neke, na neke e, stvari pažnju, poput upotpunjavanja rukua i seđdi, jer ima ljudi koji klanjaju toliko brzo da mogu svojim brzinom pokvariti namaz. A što se tiče nekih stvari koje su možda ostavljene e, kod naše, znači, kod naše starije populacije, od sunneta, to svakako ne kvari namaz. Jer uzimanje ili dodavanje suneta samo povećava nagradu namaza, a nikako nije vezano za njegovu ispravnost ili neispravnost u osnovi taj namaz je ispravan i svi namazi znači koji panjaju e, naši ljudi na način na koji panjaju su e, taj način je ispravan s tim kažem što podlačim da treba opet obratiti pažnje znači na upotpunjavanje tih ruknova jer ponekad se znači ubrza sa tim ruknovima pa bojati se ako se prebrzo klanja da takav namaz biti, može biti pokvaren i da ne bude primjen kod uzvišnog Allaha molit će Allaha te barek da nas uputi na svaki hajr što se tiče e, večerašnje emisije, to bi bilo sve. Ovo je bila druga emisija u ciklusu upoznaj svoga poslanika sallahu alaihi meselem do narednog e, slušanja, to jeste već sutra. Ja ću sam iskoristio priliku još da se zahvalim našem gospodu brat Safet Kudzović, da vas vam tala nagradi na vašem trudu, na odgovor na ova pitanja, da vas vam tala podari sabura i još više snage za traženjem znanja i da nam inša i u buduće dolaziš i prenesiš na to znanje. Amin. Vi, poštovani slušatelji, assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. لم يعد يفزعني نهر الدماء U vremenu punom košmara, laži, zabude, mnogi traže sreću, ali na pogrešnim vratima kucaju. هذه الدنيا الجميلة O ti koji želiš sreću ne možeš biti sretan bez Islama. Čovječe, još nije kasno, još ti srce kuca, pokaj se. čovječe, upoznaj Islam, upoznaj svoga poslanika. Ja volim mog poslanika. من أسلم يسلم وبالجنة يغنم Osjeti šta je sreća kroz ciklus predavanja, upoznaj svoga poslanika. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم was a guide for all people and a mercy to the universe was a guide for all people. God's peace and blessings on him. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu